Deuteronomio, Kabanata 1 Ito ang tagubili ni Moises sa buong Israel nang sila'y nasa ilang sa ibayo ng Hordan, sa Araba. Ito ay nasa tapat ng Suf, sa pagitan ng bayan ng Paran, Tofel, Laban, Hazerot, at di Labing isang araw ang paglalakbay mula sa Sinai hanggang sa Kades Barnea kung sa kaburulan ng Seir Dadaan. Nang unang araw ng ikalabing isang buwan ng ikaapat na pung taon, mula nang sila'y umalis sa Ehipto, sinabi ni Moises sa mga Israelita ang mga utos na ibinigay sa kanya ni Yahweh. Nalupig na niya noon ang mga haring Amoreo na sina Sihon ng Hesbon at Og ng Bashan na nakatira sa Astarot at Edrei Ipinaliwanag ni Moises ang kautosang ito nang sila'y nasa lupain ng Moab sa silangan ng Hordan. Ang sabi niya, Nang tayo'y nasa Sinai, ganito ang sinabi sa atin ni Yahweh na ating Diyos. Matagal-tagal na rin kayong nakatigil sa bundok na ito. Magpatuloy na kayo ng paglalakbay, papunta sa kaburulang tinitirhan ng mga Amoreo at sa mga karatig na lugar sa Araba, sa kaburulan, kapatagan, sa katimugang disyerto at sa baybay dagat. Sa makatwid, ang buong lupain ng Kanaan at Lebanon hanggang sa ilog Euphrates. Sakupin ninyo ang lupaing ito na inihanda ko para sa inyo. Iyan ang lupaing ipinangako ko sa inyo mga ninunong sina Abraham, Isaac at Jacob. Patuloy pa ni Moises. Sinabi ko sa inyo noon na hindi ko na kayo kayang pamahalaang mag-isa. Pinarami kayo ni Yahweh na ating Diyos, at ngayon ay sindami na tayo ng bituin sa langit. Naway pagpalain niya kayo, at tulad ng kanyang pangako, paramihin nawa niya kayo ng sanlibo pang ulit. Ngunit paano ko pa magagampanan ang aking tungkulin sa inyo at maikagawad ang angkop na hatol para sa inyong mga usapin. Kaya pinapili ko kayo ng mga taong matalino, maunawain, at may sapat na karanasan upang italaga kong tagapamahala ninyo. At sumang-ayon naman kayo sa akin. Kaya't pumili kayo noon ng mga lalaking kilala sa inyong mga lipi, mga lalaking may talino at sapat na karanasan Sila'y inilagay kong tagapamahala ng bawat angkan. Ang ilan sa kanila ay naging tagapamahala sa libo-libo, sa daan-daan, sa lima-limampu, at sa sampu-sampu. Ipinagbilin ko sa kanila noon na pag-aralang mabuti ang usaping idudulog sa kanila at igawad ang kaukulang hatol ng walang kinikilingan maging sa katutubong Israelita o sa dayuhan man. Dapat maging pantay-pantay ang kanilang paghatol sa mga tao. Ibibigay nila ang katarungan sa bawat tao, maging sino man siya. Huwag silang matatakot kanino man, sapagkat ang ihahatol nila ay mula sa Diyos. Kung inaakala nilang mabigat ang usapin, dalhin nila ito sa akin at ako ang hahatol. Sinabi ko rin sa inyo noon, ang lahat ng dapat ninyong gawin. Bilang pagsunod sa utos ni Yahweh, nagpatuloy tayo ng paglalakbay mula sa Sinai. Pinasok natin ang napakalawak at nakakatakot na ilang bago tayo nakarating sa kabululan ng mga Amoreyo. At narating nga natin ang Kades Barnea. Sinabi ko sa inyo noon, narito na tayo sa kabululan ng mga Amoreyo. sa lupaing ibinibigay sa atin ni Yahweh, nating Diyos. Ang lupaing ito ay inihanda na niya sa atin. Huwag na kayong mag-atubili ni matakot man. Sakupin na ninyo agad yon tulad ng ipinagbilin sa atin ng Diyos ng ating mga ninuno. Ngunit, hiniling ninyo na magpadala muna tayo ng mga espiya upang pag-aralan kung paano natin papasukin ang lugar na yon sa tingin ko'y mabuti ang sinabi ninyo. Kaya pumili ako ng labindalawang kalalakihan, isa sa bawat lipi. Pumunta sila sa kaburulang iyon hanggang sa libis ng eskol at dooy nagsiyasat. Nang sila'y magbalik, may dala silang mga prutas mula roon at sinabi nilang maganda ang lupaing ibinibigay sa atin ni Yahweh. Ngunit hindi kayo nagpunta sa halip ay sinuway ninyo ang utos ni Yahweh. Lihim kayong nag-usap-usap sa inyong mga tolda. Ang sabi ninyo, marahil ay galit sa atin si Yahweh, kaya niya tayo inilabas sa Ehipto at dinala rito upang ipapatay sa mga Amoreo. Paano tayo makakarating sa lupaing iyon? Nakakatakot palang pumunta roon mas malalaki pala kaysa sa atin ang mga tao roon. Malalaki ang lunsod at ang pader ay abot sa langit. May mga higante pa roon. Ang sabi ko naman sa inyo, huwag kayong matakot sa kanila, sapagkat si Yahweh ang mangunguna sa inyo at ipaglalaban niya kayong tulad ng nakita ninyong ginawa niya sa Ehipto at sa ilang Dinala niya kayong ligtas hanggang sa lugar na ito tulad ng pagkalong ng isang ama sa kanyang anak. Sa kabila ng sinabi ko'y hindi pa rin kayo nagtiwala sa kanya. Gayong siya ang nanguna sa inyo. Pinatnubayan niya kayo sa pamamagitan ng haliging apoy kung gabi at haliging ulap kung araw. At itinuro sa inyo ang inyong daraanan at ang inyong pagkakampuhan Narinig ni Yahweh ang usapan ninyo at siya'y nagalit. Dahil dito, isinumpa niya, isa man sa inyo ay hindi makakarating sa lupaing aking ipinangako sa inyong mga ninuno, maliban kay Caleb na anak ni Jeffune. Siya lamang ang makakapasok doon. Ibibigay ko sa kanya at sa kanyang magiging angkan ang lupaing maabot niya sapagkat lubusan siyang sumunod sa akin. Nagalit din sa akin si Yahweh dahil sa inyo. Sinabi niya, kahit ikaw, Moises, ay hindi makakapasok sa lupaing yun. Ang kanang kamay mong si Josue ang papasok doon. Palakasin mo ang kanyang loob, sapagkat siya ang mangunguna sa Israel sa pagsakop nila sa lupain yon. Sinabi rin niya, makakarating doon ang mga maliliit ninyong anak na hindi pa nakakaalam ng mabuti at masama. Ang inyong mga anak na sinasabi ninyong mabibihag ng mga kaaway. Ibibigay ko sa kanila ang lupain at sasakupin nila ito. Ngunit kayo'y babalik sa ilang papuntang dagat na pula. Sinabi naman ninyo sa akin noon, Nagkasala kami kay Yahweh. Pupunta na kami roon at makikipaglaban tulad ng iniutos niya sa amin. At kayong lahat ay dali-daling nagsakbat ng sandata sapagkat akala ninyo'y madali lamang ang paglusob sa kaburulan ng mga Amoreo. Ipinapigil kayo sa akin ni Yahweh sapagkat hindi niya kayo papatnubayan at malulupig lamang kayo ng inyong sasalakay. Ngunit hindi kayo nakinig sa akin. Sinuin ninyo ang utos ni Yahweh at nagpatuloy kayo sa inyong paglusob. Kaya naman, parang mga bubuyog na dinagsa kayo ng mga amoreyo. Ginapi nila kayo at tinugis hanggang Horma. Dumaing kayo kay Yahweh. Ngunit hindi niya kayo pinakinggan o pinansin man lamang. Kaya napilitan kayong tumigil ng matagal sa Kades